Matthäus hoofdstuk 8 Jezus het afgekomen van die berg af en een groot menigte mens het samen met hom gegaan. Mijn laatste man komt kniel toe voor om en sê, Jere, als u wil, kan u mij gezond maken? Toe steek Jezus zijn hand uit, raak om aan en sê, Ik wil, word gezond. En sy melaatsheid was onmiddellijk weg. Jezus sê toe vir hom, Jy moet dit vir niemand vertel nie. Maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom hulp kom vra en gesê: "Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn." En Jesus antwoord hom: Ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier sê: "Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan en ek het soldate onder my. Vir een sê ek: "Gaan daarheen," en hy gaan. En vir 'n ander: "Kom," en hy kom. En vir my slaaf: "Doen dit," en hy doen dit." Jesus was verwonder toe hy dit hoor en hy sê vir die mense wat agter hom aangekom het: Dit verseker ek julle, Ek het nog by niemand in Israel so 'n groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal knars. Jezus sê toe vir die officier, Gaan terug, en wat jy gegloe het, sal gebeur. En sy slaaf het op daar die oomlik gezond geword. Toe Jezus in die huis van Petrus kom, sien hy Petrus' skoonmoeder siek le met een hoge koers. Hy het haar hand gevat en die koers het haar verlaat. Sy het opgestaan en om bedien, Toe dit antwoord het hulle baie wat in die mag van bose geeste was vir hom gebring. Hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. Soos vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is. Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Toe Jesus die menigte mense rondom hom sien het, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. 'n Skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom: "Meneer, Ek sal u volg waar u ook al gaan. Jesus sê vir hom: Jakkals het gate, en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Iemand anders, een van sy disippels sê vir hom: Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe. Maar Jesus antwoord hom: Volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Toe Jesus in die skuit klim met sy disippels hom gevolg, skielik het daar 'n hewige storm op die see losgebars sodat die golwe oor die skuit geslaan het. Maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê: "Here, red ons. Ons vergaan." Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, klein gelowiges?" Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek en dit het, het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê: "Watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" Toe Jesus aan die oorkant in die land van die Gadareeners kom, het twee mense wat in die mag van bose geeste was om van die grafte af te gemoed gekom. Hulle was baie gevaarlik sodat niemand dit langs daardie pad kon waag nie. Skielik het hulle begin skreeu: "Wat het u met ons te doen, seun van God?" het hy hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig. 'n Hele end van hulle af het 'n groot trop varke geloop. Die bose gees het hom gesoebat. As u ons uitdryf, stuur ons tog in die trop varke in. Gaan. Het hy vir hulle gesê. Hulle is toe uit die mense uit het in die varke ingevaar. Die hele trop het met eens op loop gesit teen die hang af, die see in en het in die water versuip. Die wagters het weggehardloop dorp toe en alles daar gaan vertel, ook wat met die besetenis gebeur het. Die hele dorp het Jesus tegemoet gegaan en toe hulle hom sien, het hulle hom ernstig versoek om hulle gebied te verlaat.